marka simore sappo o ummi ɗon o fay diwan yude e caggal yurdan yimɓe hewɓe taarimo o woni e janguinde ɗumen kadi hono no wowno waɗirde ɗum ni woodi farisen arɓe e makko namnimo ɗum ɗo gam ƴewtidade mo beele serde joom suudu mum ene yamira o jaaboriɓe ngal ɗo namnal holi ko moussa yamiri on ɓe jaabi ɓe mbi mussa rokki gorko windude ɓataake ceergal seere joom suudu mum e nder ɗum o wiiɓe addanimo windande on nden yamiroore ko oɗon tiiɗi koye kono gila e fuɗɗode allah tagi debbo e gorko ko ɗum waɗi gorko heertoto yummum e baa mum haɓɓo e joom suudu mum kamɓe ɗiɗo fof ɓe gonta ɓandu wooturu hono noon ɓe natta wonde ɗiɗo ɓe gonta gootum nden noon woto neɗɗo seerndu ko allah rendin nden ɓe kooti galle almuɓe ɓe naamnimo kadi ko faati e nden toɓɓere o wiɓe so tawi gorko seeri jom suudu mum resi goɗɗo on gorko jini faade e jom suudu gadana o hono noon kadi so debbo seeri jom galle mum gorko goɗɗo resi ɗum on debbo jini woodi addanɓe mo cukalon mbele omo mema ɗumen kono almuɓeɓe puuri ɓeen ndeno yi ɗum o ɓerni o wi almuɓe ɓe gacce cukolon kon garayam woto kaɗe kon gati jeylamo allah ko waaɓeno makkon ni e gonga muɗa wiya on kala mo jaɓirani laamu allah no cukolel ni natata hen caggal ɗum o ƴetti cukolon kon o fawi juuɗe makko e makkon o duwani kon ɗo fokkiti ɗo gorko goto dogi abbimo dicci yeeso makko namnimo wi ceerno moƴƴo holi ko potmi wadde ngam heɓde gurdam ha abadaɗam o wimo holi ko waɗi aɗa wiyami moƴƴo moƴƴo ala so wona allah aɗa andi ɗeɗo jamiroje woto war hoore woto jin woto wujju woto seeto fenade woto toon teddin yumma e bamma gorko o jaabimo wi ceerno mboɗo reeni ɗum fof gila e cukaagu am nden yeesu ndaarimo jogi e makko korsa wimo aɗa ŋakkira geɗel gotel yaa yeeyoy ko jogiɗa ko fof dokka kaalisoyo waasɓe nden ma dañgalu dow asaman caggal ɗum ngara ndewayan kono nden gorko o nani ɗin konnguli yeeso mum ɓawli yaade sunaare ngati ina alɗuno no feewi yeesu yeeƴi wi almuɓe mum ɓe kowoni ko natgol joom jawdi en e laamu allah jogori saɗoyde almuɓe ɓe kaawa e ɗin konnguli kono o heɓɓiti kadi o wiɓe banndiraaɓe kowoni ko naatde e laamu allah saɗi ngati rewde ngelooba e wuddere mesalal ɓuri weeɓde e naatde galo e laamu allah almuɓe ɓe ɓeydi haaweede ngone namdodirde e koye mumen ina mbiya nden noon holi baawɗo danneede o ƴeewiɓe o wi'i ɗo yimɓe ɗum wonata kono ina wona ɗo allah ngati alaa fof ko saɗi allah nden piyeere woni e wiide mo minen min goppi fof min ndewi e ma o jaabiimo o wi'i e goonga muɗo wiya on alaa gaccuɗo sababunde am sababunde kabaaru moƴƴo o galle mum miñiraaɓe mum mawniraaɓe mum yummum baa mum sukaaɓe mum walla gese mum mo heɓata temedere e ko woppi ko e oɗo sahaa mo gonɗen jooni gila e galleeji haa e banndiraaɓe rewɓe ma worɓe haa e yummiraaɓe sukaaɓe gese maa joomum heɓ kadi leeɓte e nder sahaa garoowo o maa joomum heɓ nguurdam haa abada ɗam kono heewɓe e ardiiɓe ɓe ma mbattindu te heewɓe e wattindiiɓe ɓe ma gardo ɓe ƴetti laawol gam ŋabbirde yerusalem o ardiɓe tawi almuɓe ɓe ina gonde fayre te rewnoɓe maɓɓe ɓe ina gonde kulol o deyi sappo yiɗiɗo e ɓe o woni e haalande ɗumen ko jogori heɓde mo o wiɓe keɗoɗe eɗeni ŋabbita yerusalem ko ɗon ɓi neɗɗo o jogori weddede e juuɗe ardiɓe yettinoɓe sadak e sariyankoɓe maɓe paw e makko kuugal mayde ɓe mbaɗa mo e juuɗe ɓe gona yahuuda en ɓeen ma pijir mo cirƴa e makko karwisoomo mbara mo kono balɗe tati caggal mum o wuurtat caggal ɗum yaaquuba e yuhanna ɓiɓɓe sebete ngari e makko mbimo ceern won komin jiɗi ñaagaadema min jiɗi ko mbaɗanamin ɗum o wiɓe holi kon jiɗɗon mi waɗana on ɓe mbimo rokkumin takkaadema e nder darje ma o wona bange ma ñaamo oyo wona bange ma nano kono noon o jaabiɓe o wi on ganda ko ñaagoto ɗon beele oɗon mbawi yarde mette ɗe jaranmi ɗe walla baptisede muuseki no am ni ɓe jaabimo ɓe mbi amin mbawi o wiɓe ma on jar mette ɗe jaranmi ɗe keɓon baptiskol ngol keɓanmi ngol kono noon ko fati e fodɓe joɗade bangam nyamo walla bangam nano wona min rokkata ɗum ɗen jonɗe jeyɗumen ko fodanaɓe ɗumen ɓe nden sappo ɓe nani ɗum cekani yaquba e yohanna nden o noddiɓe o wiɓe oɗon gandi lollirɓe laamɓe ɓe laamori dowlaji mumen ko kufunaji towɗi kadi ardiɓe ɓe ina kolla ɗi bawɗe mumen wona noon ɗum foti waade e mon onon kono so gooto e mon yiɗi wonde mawɗo foti ko wonde carwowo mon kadi so gooto e mon yiɗi wonde gardiiɗo foti ko wonde maccuɗo mon onon fof ngati hay ɓiineɗɗo o araani sarweede ari ko sarwude e rokkirde wonki mum ngam sottude yimɓe heewɓe kanko yalmuɓe e makko ɓe jetti yeri ko nden ɓe jaltiɗon kamɓe diɗɗal mawgal ɓe tawi gumɗo biyeteɗo bartime ɓi time ina jooɗi ina yelo e sara lawol hee nde wonani ko yeesu mo nasaret wirtoto ɗon woni e wullude omo wiya yeesu ta num daouda yurumami hewɓe goni e furademo ene mbiya yo deƴƴu kono o ɓeydi kadi wullude omo wiya ta num daouda yurumami yeesu darti wii noddemo nden ɓe noddi gumɗo o ɓe mbi ɗum woddo hakkille hoore ma gummoɗa o noddimo o tuuɗi wutte makko o giddi o faye yeesu yeesu namnimo wi'i holi ko jiɗɗa mi waɗanma gumɗo o jaabimo wi'i jarno in jiɗmi kon e gumtinami yeesu wimo ya hoolaare ma dandimi ɗon e ɗon tan o wumti o rewe makko